Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համարոտ։ ԼՂ պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը լիարժեք վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում։ Պլանային դիտարկում Ղարաբաղը ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում։ Հարկավոր է պահպանել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Հուշ 3-ը նվիրված ապրիլյան պատերազմում նահատակված հերոսների հիշատակին։ Զենքով եւ բռնությամբ Հայաստանում հարցեր չեն լուծվելու։ Իսրայելի խորհրդարանի կնեսետի կրթության եւ սպորտի հանձնաժողովը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Կանանց պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի աշխարհի չեմպիոն Սյուզի Կենտիկյանը պաշտպանել է տիտղոսը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Օգոստոսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 27 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 300 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։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 Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք նախագահի նստավայրում հանդիպում է ունեցել հասարակության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչների, մշակույթի գործիչների, առողջապահության ոլորտի, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների, հասարակական քաղաքական գործիչների, հանրային խորհրդի անդամների, ինչպես նաև օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների ներկայացուցիչների, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմինների ղեկավարների, ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավոր հաջողությամբ հոգևոր դասի ներկայացուցիչների հետ։ Հանրապետության նախագահը հանդես է եկել ելույթով։ Իր խոսքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը անդրադարձել է Խորենացի փողոցում ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի վրա զինյանների խմբի կատարած հարձակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակին, նշելով, որ ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության, պետական պահպանության ծառայության ներքին զորքերը իրենց հետևողական եւ համադրված գործողությունների շնորհիվ զինված խմբի անդամները վայր են դրել զենքը եւ հանձնվել իշխանություններին։ Անչափ գոհեմ, որ մեզ հաջողվեց խուսափել նման իրավիճակների համար դասական համարվող լուծումից, որի իրականացման մանրակրկիտ ծրագիրը իհարկե նույնպես մշակված էր, ասել է Սերսաքսյանը։ Նա իր շնորհակալությունն է հայտնել իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներին, Հիպոկրատին երթում տվածներին, մեր բժիշկներին ու բժշկատոներին, լրագրողներին իրենց անմնացորդ աշխատանքի համար, այսօրերին ողջախոհության խորհրդանիշ դարձած մեր գեներալին Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանին։ Երևանը Բեյրութ կամ Հալեբ չէ, նախորդ դարաշրջանի սառը պատերազմի տարիների լուծումները թող ոչ մեկը չփորձի մերձավոր արևելքից ներմուծել Հայաստան, թող սա չհասկացողները ուսումնասիրեն Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի պատմությունը կամ այսօր դերձավալվող Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի հետևանքները եւ իրենց եզրակացությունները կատարեն դրանցից, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնահարցին եւ այսպես ասած հողեր հանձնելու մասին ասել է. Արդեն թերևս անհաշվելի են մեր հստակ դիրքորոշման հրաապարական հնչեցումներն անձամբ իմ կողմից։ Կրկնում եմ, Լեռնային Ղարաբաղի քտրի կարգավորման ճանապարհին միակողմանի զիջումներ չեն լինելու։ Բացառվում է, Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հարկավոր է պահպանել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ News AM-ի հետ հարցազրույցում, որ վերաբերում էր Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ իրավիճակին եւ այլ խնդիրների, նշել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ջիմ Կոստան։ Ես միացել եմ իմ բազմաթիվ գործընկերներին, որոնք ապրիլի սկզբին ընդդիմացան Ադրբեջանի կառավարության քայլերին։ Քաղաքացիական բնակչությանը հասցված հարվածները անպատասխանատու եւ զայրացուցիչ են։ Կարծում եմ, Լեռնային Ղարաբաղի կամ ինչպես մենք ենք ասում, Արցախի հարցը պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծվի եւ ես Միացյալ Նահանգների կառավարությանը կոչ եմ անում շարունակել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում ներդրվող ջանքերը, ասել է Ջիմ Կոստան։ Նա հույս հայտնեց, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին կհաջողվի Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին համոզել հարաբերակավ սատարել այդ սկզբունքները, որ เป զի կարողանանք հասնել խաղակարգավորման։ Իմ կարծիքով անչափ կարևոր է պահպանել Արցախի անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, ընդգծել է ներկայացուցիչների պալատի անդամը։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ հադրութի մշակույթի պալատում տեղի է ունեցել հուշ 3-ը նվիրված ապրիլյան պատերազմում նահատակված փոխգնդապետ Ռոման Պողոսյանի եւ մայոր Հովսեփ Մայլյանի հիշատակին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Միջև հուշ 3-ից սկսել է ներկաները ծաղիկներ խոնարեցին հադրութի շրջանից Արցախյան գոհամարտում զոհված ազատամարտիկների հուշարձանին։ Հուշ երեկոյին ներկային Ռաման Պողոսյանի եւ Հովսեփ Մարիանի հարազատներ, մարտական ընկերներ։ Հուշ երեկոն բացեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ասպետ համույթի անդամ Շարքային Էրիկ Հակոբյանը, որը կարևորեց նման միջոցառումների անհրաժեշտությունը հայերենիքի պաշտպանների մեծարելու համար։ Ռոման Պողոսյանի կյանքի եւ նրա անցած մարտական ուղու մասին մանրամասը ներկայացրեց Չորաթաղի միջնակարգ դպրոցի Զինղեկ Արմեն Շանազարյանը։ Նա նշեց, որ Ռաման Պողոսյանը շարքային հրետանավորից հասավ միջև փոխգնդապետի կոչման, ղեկավարելով այն զորամասի հրետանու համակարգը։ Գերազանց ավարտելով Սան Պետերբուրգի ռազմական ուսումնարանը, նա մեծ ծրագրեր ուներ, բայց ավաղ ապրիլյան պատերազմում դա գնաց իմացյալ մահի, փրկելով իր զինվորներին, փրկելով հայրենի սահմանները։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Ռաման Պողոսյանը արժանացավ մարտական խաչ առաջին աշտանի իշխանշանին։ Հոսեփ Մայլյանի կյանքի եւ նրանցած ուղու մասին մանրամասն ներկայացրած մնամարտական ընկեր Վիգե Մովսյանը։ Հուշ երեկոյի ամբողջ ընթացքում հնչում էր հայրենասիրական երգեր, ասպետ համույթի կատարմամբ։ Ռոմայի մասին իր նկատառումներն արտահայտեց եւ նրա կյանքից դերվագներ պատմեց նրա մարտական ընկեր Աքսել Գրիգորյանը։ Կոզիչ էր Հովսեփ Մայլյանի ուսուցիչ Արմիդա Բալասանյանի ելույթը։ Նա մի շարք դերվագներ պատմեց Հովսեփ Մայլյանի աշակերտական կյանքից։ Այնուհետև ելույթ ունեցան Գրաթաղի միջնակարգ դպրոցի սաները։ Իրենց սրտի խոսքն ասացին Ռոման Պողոսյանի եղբայր Արման Պողոսյանը եւ Հովսեփ Մայլյանի քույրը Լյուբա Մայլյանը։ Երեկոյի ամբողջ ընթացքում կարմիր թելի պես անցնում էր այն միտքը, որ ոչ ոք չի մոռացել, ոչինչ չի մոռացել։ Մնում է թանկանալ Արցախ աշխարհին կայուն խաղաղություն եւ հարեշ փառք տանք ներզոված բոլոր հերոս տղաներին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի հանրապետության կառավարությունը հաստատել է պետական ծրագրի շրջանակներում հանրապետությունում վարձակալական հիմունքներով բնակվող փախստականի հաշվառման վկայական ստացած ընտանիքներին ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու կարգը։ Կարգի համաձայն բնակելի տարածության վարձակալության դիմաց ֆինանսական աջակցություն ստանալու իրավունք ունեն այն փախստական ընտանիքները, այսօհետ շահառու, որոնց նկատմամբ բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով պետական աջակցություն չի ցուցաբերվել, բնակվում են վարձակալական հիմունքներով եւ ֆինանսական աջակցության տրամադրման օրվա դրությամբ վերջին 10 տարիների ընթացքում սեփականության իրավունքով պատկանող բնակելի տարածություն չեն օտարել։ Բնակելի տարածության վարձակալության դիմաց շահառուին տրամադրվող ֆինանսական աջակցության չափը որոշվում է բնակելի տարածության վարձակալության երրակողմ պայմանագրին համապատասխան, սակայն ոչ ավելի, քան 50000 Հայաստանի Հանրապետության դրամը։ Բնակելի տարածության վարձակալության դիմաց ֆինանսական աջակցությունը տրամադրվում է յուրաքանչյուր ամիս։ Շահարուին բնակելի տարածության վարձակալության դիմաց ֆինանսական աջակցության տրամադրման գործընթացը կազմակերպելու նպատակով ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի հրամանով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որի կազմի մեջ ընդգրկվել են նաև փախստականների հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ միջազգային լրահոսից։ Հավանականություն կա, որ Միացյալ Նահանգները կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Այս մասին News AM-ի հետ զրույցում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ջիմ Կոստան։ Նրա խոսքով այդ ուղությամբ աշխատող կոնգրեսականները շարունակում են լրացուցիչ աջակցություն ստանալ այս հարցում։ Ես շատ հուզված էի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձան այցի ժամանակ։ Ծաղիկներ խոնարեցի անմար կրակի մոտ։ Ֆրեզնոյում իմ համալսարանը միակն է Միացյալ Նահանգներում, որտեղ 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված տպավորիչ հուշարձան կա։ Մենք կշարունակենք Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատ հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի նախագիծ ներկայացնել, եւ ես հավատում եմ, որ ինչ որ ժամանակ հաջողություն կարձանագրենք, ընդգծեց Կոստան Իսրայելի խորհրդարանի կնեսետի կրթության եւ սպորտի հանձնաժողովը քննարկումից հետո պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Ինչպես հայտնի դարձավ Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյաց միաբանության անդամ Հովնան Բաղդասարյանի Facebook-յան գրառումից, քննարկումը կայացել է օգոստոսի 1-ին։ Հուլիսի 5-ին կնեսետի լիագումար նիստում հայոց ցեղասպանության հարցը քննարկելուց հետո որոշվել էր նախագիծը ուղարկել կնեսետի կրթության եւ սպորտի հանձնաժողով հավելյալ ուսումնասիրության եւ քննարկման համար։ Հանձնաժողովում այսօր կայացած քննարկումից հետո կնեսետի կրթության եւ սպորտի հանձնաժողովի ատենապետ Յակոբ Մարգինը հայտարարել է, որ հանձնաժողովը պաշտոնապես ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։ Հանձնաժողովը նաև կոչարեց Իսրայելի կառավարությանն ու կնեսետին եւ կնեսետի խոսնակ պարոն Յուլի Էլդեշտեյնին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, գրել է Բաղդասարյանը։ Նրա գրառման համաձայն հանձնաժողովի ատենապետը նաև հանձն է առել կազմակերպել ստորագրահավաք եւ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը բերել կնեսետի լիագումար նիստ։ Եգիպտոսի խորհրդարանը լորջորեն քննարկում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Այդ մասին հայտնել է Հայաստանում Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Թարեկ Մաատին։ Նրա խոսքով Եգիպտոսի կառավարությունը առայժմ այդ հարցի վերաբերյալ որոշում չի կայացրել, բայց Եգիպտոսի խորհրդարանը, որը երկրի նոր սահմանադրության համաձայն շատ լայն լիազորություններով է ուժտված, լրջորեն քննարկում է այդ հարցը։ Հաջորդ օրերի ընթացքում մենք կտեսնենք, թե ինչ որոշում կընդունվի։ Որպես Հայաստանում Եգիպտոսի դեսպան, ձեր երկրին լավագույնն եմ մաղթում, հավելել է Թարեկ Մահատին։ Հիշեցնենք, որ Եգիպտացի падգամավոր Մուստաֆա Բաքրին խորհրդարանին եւ կառավարությանը կոչ արել ճանաչել այոս ցեղասպանությունը։ Նա եւ 336 падգամավոր խորհրդարանին կոչ են արել հավանություն տալ 1915 թվականին Օսմանյան կառավարության ձեռքով 1.5 միլիոն հայի կոտորածը հայոց ցեղասպանություն կոչելու օկտին բանաձևի ընդունման նախագծին։ Կրկին տեղական լուրեր Երեք ուժգին քամու եւ տեղացած կարկուտի ու հորթարատ անձրևից առաջացած հեղեղների հետևանքով նախնական տեղեկություններով հանրապետությունում վնասվել են պատղատու այգիներ ու ցանկատարածություններ, ներ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ, շինություններ, փոխվել են շենքերի տանիքներ։ Բացի այդ, Ստեփանակերտում մի շարք շենքերի նկուղներ լցվել են ջրով։ ԼՂ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արմեն Նարիմանյանի հաղորդմամբ կարկուտի հետևանքով վնասվել են մասնավորապես Ասկերանի շրջանի Սարուշենի, Սղնախի եւ Ակնախբյուրի գյուղական համայնքների տնտեսությունները, որտեղ տեղացած կարկուտի տրամաչափը կազմել է 0.5-ից 1 սանտիմետր։ Ամպրոպի ժամանակ համու ուժգնությունը կազմել է վարկյանում 15-ից 20 մետր։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության պաշտոնական տվյալների Ստեփանակերտում 8 շենքի տանիք է փակվել, 11 նկուղ ջրածածկվել է, 4 պատ փլուզվել, տեղի է ունեցել էլեկտրահաղորդալարերի եւ սյուների վնասում 4, գազատարների վնասման 1, ծառերի փոկման եւ ջարդման 5, պատշգամբի վնասման 1 դեպք, վնասվել է 7 ավտոմեքենա։ Ըստ առողջապահության նախարարության նշված բնական տարերքի հետևանքով մարդկային վնասվածքներ չեն գրանցվել։ Շուշի շրջանում գրանցվել է 1 դեպք։ Շուշի Զաստավ կոչվող տեղամասում ծառ ընկել է ճանապարհին, իսկ Քաշաթաղի շրջանում 6 դեպք։ Շրջանի Այգեկ համայնքում վնասվել է 4 տանիք, Գետամեջ եւ Մամարկ համայնքներում մեկական տանիք։ ԼՂ գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնում վնասների չափերը առայժմ ճշգրտվում են։ Այսօր Ստեփանակերտի Valex Garden հյուրանոցի հանդիսասրահում կայացել է ԼՂՀ Գերագույն դատարանի դատավոր իրավագետ վաստակավոր իրավաբան Վլադիմիր Հովսեփյանի իրավունքը եւ արդարադատությունը Արցախում վերջերս առանձին գրքով լույս տեսած մենագրության շնորհանդեսը։ Վանիկ Նովիկովի ռեպորտաժը։ Մենագրության մեջ, որը հրատարակվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ Դիզակ+ տպարանում, ուսումնասիրված են օրինականության եւ արդարադատության հարցերն Արցախում, սկսած միջնադարից ներառյալ մեր օրերը։ Լուսաբանված են հայոց արևելիս կողմանքում ստեղծված եւ գործածված իրավական հուշարձանների հիմնական բնորոշ գծերը, նրանց տեղը հայ իրավունքի համակարգում։ Անդրադարձ է կատարված այն իրավահայտ աղբյուրներին, որոնցում արտացոլված են պատմական Հայաստանի մի հատվածի Արցախի իրավունքի եւ պետականության խնդիրները։ Աշխատությունը կարող է օգտակար լինել բուհերի դասախոսների, ուսանողների, արդարադատության եւ իրավագիրար գործունեություն իրականացնող բնակավարի աշխատողների եւ հայ ժողովրդի իրավունքի պատմությամբ հետաքրքրվողների համար։ Շնորհավորելով հեղինակին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Վարան Բալայանը կարևորել է գիտական աշխատությունը, որը նրա խոսքով ուսանելի է ընթերցող լայն շրջանակների համար։ Ուսանելի է ոչ միայն գիտնականների համար, ընդհանրապես նաև հասարակության բոլոր անդամների, ովքեր փորձում են մոտ լինել գիտությանը եւ ընդհանրապես հասարակական զարգացման գործընթացների Արցախի Գերագույն դատարանի նախագահ Նարինե Նարիմանյանը նշել է, որ Վլադիմիր Հովսեփյանը մենագրության մեջ չտարանջատելով հայ իրավունքից ընթերցողի դատին է ներկայացնում Արցախում իրավունքի զարգացման պատմությունը։ Այս գիրքը հեղինակի պատմաիրավական տարբեր աղբյուրների ուսումնասիրությունների արդյունք է։ Չտարանջատելով հայ իրավունքից պարոն Հովսեփյանը խոր եւ համակարգված վերլուծության միջոցով ընթերցողի դատին է ներկայացնում Արցախում իրավունքի զարգացման պատմությունը, ստաց միջնադարից մինչև մեր օրերը։ ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին հատյանի դատարանի նախագահ Անատոլի Թադևոսյանի խոսքով մենագրությունն աչքի է ընկնում իրավական աղբյուրների համապարփակ վերլուծությամբ։ Մենագրությունն հատկապես աչքի է ընկնում հայոց աշխարհի արևելից կողմանքում տեղի ունեցած պատմական իրադարձություններով համեմված իրավունքի աղբյուրների հովանդակային վերլուծություն։ Այն պարունակում է հարուստ եւ օգտակար տեղեկատվություն Արցախում իրավունքի արդարադատության եւ դատարանների մասին։ Մենագրությունը արժևորում է նաեւ Արցախում հայապաշտպանության համատեքստում։ Կարծում եմ, որ այն օգտակար կարող է լինել ոչ միայն հայոց պատմության, այլև իրավունքի դիտության զբաղվողների իրավապահ մարմինների եւ արդարադատության համակարգի աշխատողների համար։ Արցախի դատավորների միության նախագահ Հասմիկ Խաչատրյանը մենագրությունը կարևորել է նրանով, որ այն ներկայացնում է իրավունք եզրույթի ցակումն ու զարգացումը հայ իրականության մեջ։ Գիրք, որը վերահանում այդպիսի կարևոր ժամանակային եզրույթի եւ հասկացությունը եւ զարգացումը Արցախում, ինչու միայն Արցախում, այլ հանրապետության համար, ինչպեսին իրավունք եզրույթն է։ Իր խոսքում մենագրության հեղինակ Վլադիմիր Հոսեփյանը տեղեկացրեց, որ աշխատությունը գրելու գաղափարն առաջացել է դասախոսական գործունեության հենց առաջին տարիներին, երբ նկատել է, որ Արցախի վերաբերյալ իրավագիտական աղբյուրները խիստ աղքատիկ են։ Երբ 2008 թվականին առաջարկվեց Արցախի պետական համալսարանում դասախոսություններ կարգալ մագիստրատուրայի բաժնի իրավունական ֆակուլտետի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանությունների հիմնահարցերը դասընթացի վերաբերյալ ես զգացի, որ չափազանց աղքատի գրականություն ենք Արցախի վերաբերյալ։ Իրավական առումով Որակարգի վրա մի փոքրիկ գրքույկ է, որը վերաբերում է խորհրդայնության տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի դատական իշխանության վերաբերյալ։ Եվ ես անհրաժեշտ նյութը ուսանողի մատուցելու համար ձեռնալուկ եղավ ավելի խորոս մասերում մեր երկրամասի իրավունքի արտարադատության պատմությունը, ինչպես ասում են, ավելի խորը գնալու դեպի դարերի խորքերը կազմվեց ժամանակացույց առանձին առանձին ժամանակագրական կարգով հոդվածները տպագրվեցին Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատական իշխանությունների հանդեսներում եւ արդեն երբ ամենիշ պատրաստ էր, արդեն պետք է հիմի բերեի համախմբեի մեկ դիրք ստեղծեի։ Հա, ծնվեց այդ դիրքը։ Շնորհանդեսին ներկային նաև Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ, արդարադատության համակարգի ներկայացուցիչներ, լրագրողներ մարզասերների համար։ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը վարչապետի շնորհակալագրերն է հանձնել Էվերեստը նվաճած հայազգի լեռնագնացներ Իրինա Խարազովային, Արա Խաչադուրյանին եւ Լևոն Սարգիսովին լեռնագնացության ոլորտում ներդրած նշանակալի ավանդի եւ ունեցած ակնառու նվաճումների համար։ Նախարարը ողջունել է հյուրերին եւ շնորհակալություն հայտնել հայ մարզիկներին հայկական լեռնագնացության անունը արտերկրում բարձր պահելու համար։ Հայազգի լեռնագնացները նվաճել են աշխարի ամենաբարձր լեռնագագաթը՝ Էվերեստը։ Ընդ որում Լևոն Սարգիսովը առաջին հայն է, որ նվաճել է Էվերեստը, իսկ Իրենա Խարազովան առաջին հայկին լեռնագնացն է, ում հաջողվել է լինել Էվերեստի գագաթին։ Հայազգի մարզիկները Էվերեստի վրա ծածանել են Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական դրոշները եւ իրենց նվաճումը նվիրել հայոց մեծ եղերնի 100-ամյակին։ Կանանց պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի թեթև քաշային կարգում FBA վարկածով աշխարհի չեմպիոն Սյուզի Կենտիկյանը պաշտպանել է տիտղոսը Խորվատ Նևենա Միկուլիչի հետ մենամարտում։ 28-ամյա Կենտիկյանը հաղթել է մրցավարների միաձայն որոշմամբ։ Դա նրա 36-րդ հաղթանակն էր կարիերայում։ Իբրահիմովիչը Մխիթարյանը բային շատ լավ են խաղում, գերազանց են աշխատում մարզումներին, ասել է Մանչեսթեր Յունայտեդի եւ Իսպանիայի հավաքականի դարպասապա Դավիթ Դեխեան, խոսելով անգլիական ակումբի նորեկների մասին։ Հրաշալի է, որ Զլատանն արդեն մարզվում է թիմի հետ։ Նա բարձրակարգ եւ փորձառու խաղացող է եւ դրական է ազդում ամբողջ կոլեկտիվի վրա։ Նա արագ է հարմարվում, Տպավորությունը, որ մեր բոլոր նորեկները այստեղ են արդեն երկար տարիներ։ Հիշեցնենք, որ Հենրիխ Մխիթարյանն ու Զլատան Իբրահիմովիչը արդեն խփել են իրենց առաջին գոլը Մանչեսթեր Յունայտեդում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 21, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպարվեց։